igandean martxoak hogeta bederatzi bizikorrika Bilboko irrati euskaldunekin. Sortziretatik eguerdia bitarte Bilboko ibilbide osoa kilometros kilometro. Elkarlanean naiz irratia, bizkaia irratia, larogeta masazpi irratia eta bilbo iria irratia. Txipitxapa, txipitxapa, badator korrika bilbora. Bilbora.